No es lo mismo un beso normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con banda ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago, que los celos de ese tontito, porque sabe que estamos al ritmo, y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera tiene como el del problema Y que si tu papá se entera, mamadera, que me espera porque yo soy un calavera Y hay noche en esa vereda Para amarte no mil maneras Mil poemas pa' vos Abajo el poquito, esa esquina, cae fuego está la bronca y el barro Ahí, a ver si como la encuadro Vamos a de agarrarlo el Abajo el poquito tiene loco tu manera de mirarme Como ella la hace pa' llegarme Como la hace tierno al amarme Sus ojos marrones con la luna brillar me hasta el mediodía Hasta que abra la panadería Pasamos el día con la fría Me rompo el asado y algo pa' tomar que conmigo la pasa mejor Me el día de color Una pilla, ritmo y sabor Un besitos y un Y si a tu mami la veo pasar Se esquina de fuego, porque está la bronca y el barro, para ver si tú la encuadro, nunca tan agarrado al palo, abajo un poquito se esquina te para darte el beso más largo, un beso de bajo, tú no vas a olvidar jamás, abajo del poquito, frente el fueguito, Dos mil besitos, unos abrazos de madrugada. Cuba on the beat. <laughs> MK, la combinación perfecta.